e eu tínhamos acabado de ver o mais maravilhoso dos filmes. Ai, o mais maravilhoso dos filmes. Não imaginava que os amigos... Salve, irmãos. Fala comigo, Nando. Fala comigo, Lanzinho. Como estão? E aí, irmão, como é que você tá? Tá de boa? E aí, Lanzinho? Dá um salve aqui no Pedro. E aí, irmão, tá suave? Como você tá? Ô, melhor agora, mano. Tô por onde? Tamo aqui em casa, viado. Cola pra cá. É isso, posso encostar? Vou encostar. Costa, encosta, encosta. Costa, vou fazer, Uma, vou fazer uma letra, mano. Sei que um negócio é da hora, tipo... O que? Fala aí. Para, para, para, para. Para, para, para, para. É, mano, já anota aí, Pode parar, fazer. É né? Quando você chegar, aí, Nando. Quando você chegar, nós te mostra. Encosta, encosta, encosta. Se liga, se liga, isso daqui, ó. Se liga, vê se gostou, vê se gostou. Pararam, pararampa. Vai. Caralho, foda, foda. Foda, pode gravar, pode gravar. Vamos, vamos, vamos, vamos. Foda demais, Leozinho. Pararam, pararampa. Pam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pam. Pam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pam. Pam, pararam, pararam. E aí, você entendeu de Leozinho? O bagulho mais ou menos assim. Ah, Peraí, de novo. Pararam, pararam, pararam, pararam. Pararam, pararam, Mais ou menos assim. Peraí, de novo. Pararam, pararam, pararam, pararam. Pararam, pararam, Pararam, pararam. Todas as meninas, começa esse clima. Quero ver o swing, só nessa batida. Todas as meninas, quero vir pra Todo mundo escuta, todo mundo brisa e começa a se soltar e não vai. Mais ou menos assim, peraí de novo. Os moleque que vai mandar pra tu se acabar. Clima envolvente, saliente, vem com nós chapar. Didi Leozinho que vai mandar pra tu Pam pararam pararam pam. Ah, ah. Ah, pam pararam pararam. Pam pararam pararam pam. Mais ou menos assim. Peraí, de novo. Pam pararam pararam pam. Pam pararam pararam. Pam pararam pararam pam. Pam pararam pararam. Então pode vir pra cá que hoje vai começar ram, hum, sensualiza, rebolando. Na sequência você vai dançando e vai. Então pode vir pra cá, que hoje vai começar ram, hum, sensualiza, rebolando. Na sequência você vai dançando e vai pararam, pararam, pá. Pararam, pararam. Pam, tipo, pararam, pararam, Mais ou menos assim. Peraí, de novo. Tipo, pararam, pararam, Pararam, pararam. Pam, tipo, pararam, pararam, pam. Pam, pararam, pararam. Todas as meninas, começa esse clima. Quero ver o swing, só nessa batida. Todas as meninas, quero vir brazar. Todo mundo escuta, todo mundo brisa e começa a se soltar e não vai. pararam, pararam, Pararam, pararam pararam, pam. Mais ou menos assim. Peraí, de novo. Pam, pararam, pararam, pam. pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pam. Pam, pararam, pararam. Os moleque que eu vai mandar pra tu se acabar. Clima envolvente, saliente, vem com nós chapar. Didi Leozinho que vai mandar pra tu se acabar. Clima envolvente, saliente, vem dançar, dançar, dançar. Pam, pararam, pararam, pam. Pam, pararam, pararam pararam, pararam, pam. Mais ou menos assim. Peraí, de novo. Pam, pararam, pararam, pam. pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pam. Pam, pararam, pararam. Então pode vir pra cá, que hoje vai começar. Hum, sensualiza, rebolando. Na sequência você vai dançando e vai. Então pode vir pra cá, que hoje vai começar. Hum, sensualiza, rebolando. Na sequência você vai dançando e vai. pararam pararam pam pam pararam pararam pam pararam pararam pam pam pararam pararam pam pararam pararam pam pam pararam pararam e esse entendeu de Leozinho o bagulho mais ou menos assim peraí de novo pam pararam pararam pam pararam pararam pam pararam pararam pam mais ou menos assim peraí de novo pam pararam pararam pam pararam pararam pam pararam pararam pam swing. Só nessa batida, todas as é meninas, quero vir pra